Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. Ježíš řekl, amen, amen, Wam, gdy Kdo nevchází do owczyńce dwerzmi, ale wnika tam nudy, to jest zlodziej a lupicz. Gdy wszak wchází dveřmi, je pastisz owci. Wratnemu otewrze, a owce słyszy jego głos wola swe owce imenem, a wywadzi je. Gdyż wszechny swe owce wywede, idę przed nimi, a owce ho nasl nasleduje, protože znají jeho hlas. Za cizim nigdy nie pójdą, ale uteczą od něho, protože hlas cizich neznají. Ježíš im powiedział to to podobeństwie, ale oni nie pochopili, co im tym chce říci. Ježíš proto řekl znovu, amen, amen pravím vám, já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli przede mną, są zlodzieji a lupiczy, ale owce je neuposlechly. Ja jestem dwerze, kdo wejdę skrze nie, skrze mnie, budę zachránien. Budę moci wcházet i wycházet, a najdę pastwu. Zlodziej przychází jen, aby kradł, zabijal, a působil zkázu. Já jsem přišel, aby mieli żywot, a mieli ho w hojnosti. Slyšeli słowo Boże. Boží. Ponad mi Krista. Milowani bratrze, sestry, w Ewangelii. Ježíš říká sám o sobě, že je dobrý pastýř ovcí. A nasleduje řada působivých přirovnání, které nám dávají tušit laskiplny zájem pastýře o své ovce. Ježíš třeba říká, amen, amen prawim wam, kdo nie wchazi do owczyńce dwerzmi, ale wnika tam i nudy, to jest złodziej alupicz. Ten to obraz przedpoklada ke statku Przylechły dwór z jedynymi dwerzmi, nich chlida dwerznik. Przystup k owcim miel jen pastisz, którego dwerznik znal. Ten pak wywolała owce swego stada wabenimci lichotywimi imeny z mnóstwi ostatnich. Owce słyszy las pastirza, a nasleduje go, protože znají jego las. Za cizim však protože jih ohlásne znají. Podle tehdejšího zvyku pastýři dawali jednotlivým ovcím určite jméno. Każda owce je tedy spolana zcela indywidualnie. Owce naśladuje jen tento hlas, który znají. Onen dobry pastiż nevolá wola, a nevede k pastwinam stado anonimních ovcí. Każdego wola imenem każdego inak, zcela osobnie, tym najwłasniejszym, a najdubierniejszym imenem. Toto zcela osobni ani prozrazuje, że ma z każdym z nas jedineczny wstach. Uż u proroka Izajasza czytamy Ne boj se, ja jestem Cię wykąpil, powolal sem Cię Twym imenem i Ewidentnie se zdem mówi o tych, którzy uwierzyli w Krista. Instynkt, który wnuka owcim, gdy je prawy pastir, je w tom, z nienich lasu dobrego dobrého pastíře, no z nieni Božího slova, które poznawa v Ježíši. Słowo to ma upnie inne znieni niż ton čistie lidských světových názorů, nabożeństw i ideologii. Ježíš řekl všichni, gdy przyszli przede mną, są zlodziei a ale owce je uposlechli. Zloději a lupiči se myslí jacikoliv mesiáši a w v uvozovkách z pasu mimo wirów Krista nebo odvadějící od Krista. Svatý Grzegorz Veliký papež w komentarzi na Ewangelia uczył Ja jestem dobry pastier, znam swoje owce. To znamena miluję je, a moje owce zna i Jako gdyby przymo rzekł, kto mnie miluje, ide za mną. Kdo totiž pravdu nemiluje, dosud ji vůbec nepoznal. Posuďte sami, zdali jste jeho ovcem. Zkomejte, zdali ho znáte. Znáte-li světlo pravdy. Myslím tím, zdali ho znáte ne tak, že v něj věříte, ale že ho milujete. Zdali ho znáte ne vírou, ale skutky. Neboť tyž evangelista Jan, który zaznamenal tato slova, jinde praví, kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář. Proto i na tomto místě Pan hned dodává, jako mne zná Otec a ja znam Otce, a za owce dawam swój żywot. Jakoby przymo rzekł, to, że ja znam Otce, a On zna mnie, se ukazuje v tom, že dávám svůj život za své ovce. Neboli to, jak miluje svého otce, ukazují tím, s jakou velikou láskou umírám za swe owce. Bratrze, sestry, je prawda, że Jeho hlas a Jeho słowa malo znamy. Często im nasłuchamy nedbale, wlażnie, a nepozornie. Pokud k nam ze świata zazniewają Wemną uwagę lasy, które nas odwadziej z cest laski a prawdy do praznoty a sobectwi, lasy cizorode a swudne, dovedą nas mnohem více vzrušit. Věnujeme jim pozornost větší než lasu pastýře a neumíme je razně odmítnout. A nigdy jim snad nasloucháme i se zalíbením kto przyjdę ke Kristu, może wychadzę da přicházet. Tento semicki obrat na pełność swobody, którą mají owce, aby mogli przystąpić k pastwinam żywota. Vycházet da přicházet nie znamiana i tedy przychadzę ke Kristu, a odcházet od niej. Człowiek dostał od swego stvořitele dar swobody. Pro człowieka je kromě laski, swoboda jedną ze základních hodnot – znamená, že člověk nemusí dělat to, co nechce. Pocit, že jsme ve svém životě manipulováni, hnáni a nas někým jiným, nás činí nespokojenými. Svoboda neznamená své voli. Svoboda však má svou cenu. Neexistuje svoboda bez wazanosti. Człowiek je odpowiedny sam za siebie, za swego bliźniego, a za świat a odpowiada se přímo Bohu. Ve společnosti, ze které se vytrácí zodpovědnost, zákony a i są ohrožowane zaklady lidského života. Bratrze, sestry, największy paradoks nastawa wszak wtedy, gdyż chrześcijan słyszy Jezusu glas, a przytom idzie za glasem cizim, gdyż słyszy Ewangelium, a przytom uważuje, a jedna podle swych citu podle standardu okolí medialnych celebrytu. Gdyż poważuje Krista za toho lupicza, złodzieje, który przychodzi, aby plany, touchy, nasze wstachy niczył. Není pak lepszy od takowego pastíře utíkat. Boží slovo nás však ubezpečuje, že taková představa o Kristu by byla naprosto na naprosto katastrofalna. Gdyż Pan u Jana prawi, ja jestem dobry pastisz, jeżeli występuje ono przezahernující samo o sobie stojící ja jsem. A w niem teprve dawa słowu pastisz jego własny smysł. Także co se dobrym pastirzem poznamy, gdyż sprawnie porozumimy tomu to ja jsem. Za prvé, není tady použity minulý czas, ale przytomny, což znamená jsem a existují absolutnie. Ježíš říká celé množství takových věd s já jsem. Praví, já jsem Mesiáš, chleb života, żywy chleb z nebes, prawy winny kmen. Świetlo świata, dwerze, pastisz, wskrzeszeni a żywot, cesta, prawda a żywot. Tak jako Bóg se zjawuje Mojżiszowi jako ten, ja i sem, który i sem. Tak je i Jeziś ten tento ja i sem protože je já jsem, proto je pravý który který teprve činí srozumitelným, co znamená pastýř dobry. Chrystus se tedy nečiní srozumitelnym pomocí obrazu, który by nam był już przedem bieżny i gdyż jej musimy znać, ale na zakładzie i swego ja i sem objaśniuje, co je oprawdowy pastisz. Tam, gdzie On je przytomen, je przytomen żywy Bóg, a Bóg je nam na blisko. Apostol Paweł o Bohu říká, w niem żyjemy, pochybujemy se i sme. Tento nas pastisz není żadna abstraktní idea, którą si umiele piestujemy, ale je to On, który jest zde przytomen, kona skutki ukrzyżowana, wskrzeszeny, który nam zdzieluje swe słowo, je przytomny při slavení obieci, a podawa nam przy niej swe cielo a krew. Jako dobry pastierz to, totiž wywadzi z naszych wysnienych, klamnych lucin, które nie neslibují tuczną pastvu, ale jen uspokojeni uspokojení pocitu hladu. Nasze zbożniane wstachy, plany, chmotne czy duchowni dary. Klamne pastwiny, gdy są ukryci drawi wielcy, przyprawieni wyid a rozsapat. Poslouchat hlas pastirze, idź za nim – to możemy jen tegdy, gdyż poważujemy Krista za dobrego pastirza. Ba co widz, za pastirza wiernego, który wede i w temnem udoli żywotni kriza, w temnem udoli skleslosti a celkowego wyczerpani, w temnem udoli beznadziejne sytuacje. Chrystus ma moc wywadzieć i z takowych miejsc, a przywadzieć k dobrym, świeżym pastwinam. Proto owce se zachrani tehdy, gdyż se drží blízko svého pastíře. Bedlivě nastraží uszy, aby nie nepřeslechli jego chlas, a nevydali se po falešné stezce. Poważujesz Krista za swego dobrego pastirze, za pastirze i w temnem udoli, jak se projewuje Twoje duwiera w Niego. Masz i wobec?